Aziz muhojir mujohid birodarlar, Shayx Abu Musab Suriyning Da'vatul Muqovama al-Islamiyya al-Alamiyya kitobidan darsimiz davom ettiramiz. Bugungi darsimizda Shayx ad dawla al-Islamiyya fi ahdi al-Khilafati al-Uthmaniyya Usmoniy xilofati davridagi islomiy davlat sarlavhasi bilan buyuk bir davlat, buyuk bir xilofat haqida o'zlarini siyosiy darslarini boshlaydilar. Avvalambor ushbu buyuk bir davlat haqida uni asos solinishligiga asos solingandan keyin uni islom uchun, ummat uchun qilgan sa'y harakatlari, faoliyatlari, xizmatlari va ishlariga qaraydigan bo'lsak, so'ngra bu xizmatlar, bu ishlar bu jonkuyarliklarni mukofati o'laroq ularga xilofat mansabini berilishligi, xilofat mansabini qo'lga kiritishlariga qaraydigan bo'lsak, beixtiyor tasanno aytishlik u lol qolishlikka majbur bo'lamiz. Chunki bu darajalarga chiqishlikka kichik bir guruhdan tashkil topgan mujohidlarni davlatga asos solishliklariga so'ngra bu bilan birgalikda buyuk bir sharaf bo'lgan ummatni peshvosi bo'lishlik mansabini qo'lga kiritishlikka juda ko'p vaqt va asrlar, sabr va matonatlar, mashaqqatlar, jasorat va bahodirliklarni ko'rsatishlikka majbur bo'linardi. Va ular o'zlarini mana bu qilgan, ko'rsatgan fidokorliklari va jonkorliklari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu, Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu va ulardan so'ngra Umaviylar va Abbosiylar boshqarib kelgan xilofatni davomchisi bo'lishlikdek bir sharafga erishib, ular xilofatni oxirida charchab qolganda, yiqilay-yiqilay deb qolganda, ular unga yana jon berib, yana uni haybatini qaytarib, yana uni ishini davom ettirib, 9-asrdan to 13-asrni boshlarigacha davom ettirishdek sharafga ega bo'lishliklari bu faqatgina Allah subhanahu wa ta'ala'nin fazli kerami idi ki, ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى وَاللّٰهُ dul fazlil الْعَظِيمِ Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nin fazli kerami idi. Allah subhanahu wa ta'ala istegen kishisiga o'z fazli keramini karamini uçudur. Allah subhanahu wa ta'ala büyük fazil egasidir deb Allah subhanahu wa ta'ala marhamat qiladi. Shunday ekan biz o'zimizni kichik darslarimizda mana bunday katta bir buyuk bir davlat haqidagi darslarimizni Alloh qodir qilgancha davom ettirib, Alloh qodir qilgancha, Alloh muvaffaq qilgancha bizlar bundan darslar, saboqlar olishlikka inshaalloh harakat qilamiz. Shunday ekan, avvalo bizlar Usmoniylar kim va ular qayerda yashagan va nima bilan shug'ullanganligiga qaraydigan bo'lsak, tarixchi olimlar aytishadiki, Usmoniylar turkman qabilasidan bo'lib, ular 7-asrni boshlarida va 13-melodiyda G'arbiy Osiyo, ya'ni Kurdiston taraflarida qo'ycho'ponlik bilan mashg'ul bo'lib yurgan bir turkman qabilasi edi ular. Mo'g'ullar Chingizxon boshchiligida Iroq va Turkiyani sharqiy tomonlariga bostirib kelgan paytlarida Usmoniylar davlatini asoschisi Usmonning bobosi Sulaymon shoh 617-hijriy 1220-melodiy yili o'zini qabilasi bilan Turkiya mamlakatiga hijrat qilib o'tadi. So'ngra u Turkiyaning Axlot, ya'ni Van ko'lini oldidagi shaharda qaror topib, so'ngra 628-yili vafot topadi. U o'zidan so'ngra o'rtanchi o'g'li O'rtog'ulni qabila sardori qilib qoldiradi. So'ngra O'rtog'ul 100 oilasi yu 400 kishilik otliqlari bilan mo'g'ullar hujum qilayotgan mintaqalardan jon saqlab o'z qavmini olib Turkiyaning shimoliy g'arbiy tomoniga harakat qiladi va u o'zini osonli bir qavm qabilasi guruhi bilan birgalikda shahardan shaharga, qishloqdan qishloqqa jon saqlab yurganda uzoqdan jang to'polonning shovqin suronini eshitadi va bu jang musulmonlar bilan nasorolar o'rtasida bo'layotgan jang bo'lib, bu jangda Bizantiya imperiyasining salibiylari va saljuqiylarning mujohid lashkarlari o'rtasidagi jang bo'layotgan edi. Bu jangda Saljuqiy mujohidlar holsizlanib, charchab qolishganligidan salibiylardan mag'lub bo'lishayotgan payti bo'lib, buni ko'rgan Ortug'ul din va aqidada bir bo'lgan birodarlariga yordam berishlikni o'zini ustidagi burch va haq deb bildi. So'ngra u ikkilanmasdan musulmon birodarlarini yordamiga oz bo'lsa ham hissa qo'shib qolay deb ularga yordamga kirishdi. Va Alloh subhanahu va taolo bu kichik bir yordamni fi sabilillah qilinganligi uchun katta natijali qilib musulmonlarni nasorolar ustidan g'olib bo'lishliklariga sabab qilib berdi. Saljuqiy mujohidlar Bizantiya salibiylarini ustidan g'olib chiqishdi. So'ngra Saljuqiylar sultoni Alauddin o'zini dushmani va butun ummatni dushmani bo'lgan salibiylardan g'olib bo'lganligidan keyin bu g'alabani sababchisi bo'lgan Ortug'ulga bu Alloh uchun bergan yordamlarini mukofotlab unga bir necha mintaqa yu bir necha shaharlarni ixtiyoriga berdi. Shu bilan birgalikda Sultan Alauddin bilan O'rtog'ul o'rtasida qalin bir do'stlik paydo bo'ldiki, bu do'stlik Alloh subhanahu va taolo yo'lidagi do'stlik Alloh subhanahu va taoloni dushmanlarini yo'q qilishlikdagi do'stlik edi. Ya'ni Ortug'ul o'zini qavmi bilan birgalikda Sultan Alauddinning jihad ishlarida ittifoqdoshi bo'lib, Sultan Alauddin salibiylarga chiqqan barcha janglarida Ortug'ul o'z qavmi bilan har doim birinchi safda turar, hattoinki muqaddimatu sultan, ya'ni sultonni avvalgi safida yuruvchi bir guruh nomini ham olishlikka muvaffaq bo'ldi. Shuningdek Artug'ulni chegaralar posboni degan laqabi ham bo'lib, u doimo Alloh subhanahu va taoloni bandalarini islom diyorini qo'rqlashlik uchun Rabotda turganligidan unga chegaralar posboni degan laqab ham berishgan edi. 687-yili Ortug'ul vafot topganidan keyin Sultan Alauddin Ortug'ulni katta o'g'li bo'lgan Usmonni uni o'rniga qo'mondon qilib qo'yadi. Usmon qo'mondonlik paytida Mo'g'ul tatarlar tomonidan Alauddin davlatiga hujumlar bo'lar va shuningdek Rumliklar tarafidan ham hujumlar bo'lib turar edi. 699-yili Alauddin vafot topadi. Ya'ni Saljuqiylarning oxirgi sultoni vafot topib, Usmonga sulton bo'lishlikka yo'l ochiladi. Va Usmon Saljuqiylar davlatini o'z qo'liga olib, o'zini sulton deb e'lon qiladi. So'ngra davlatni kengaytirgandan keyin, lashkarni kuchaytirgandan keyin Rom qirollari tarafga elchilar jo'nata boshlaydi. Va bu elchilar asosan Turkiya diyoridagi Rom qirollariga musulmon bo'lishlik yoyinki jizya to'lashlik yoyinki jangga chiqishlik shartlarini olib borishadi. Bu qirollardan musulmon bo'lganlardan bo'lib, ulardan biri Afrinus bo'lib, Usmon bunga bek laqabini berib va o'zini eng mashhur qo'mondonlardan qiladi. Rum qirollaridan ba'zilari bo'lsa xiroj berishlikka, jizya berishlikka rozi bo'lishadi. Yana boshqalari bo'lsa Mo'g'ul tatarlardan yordam olib, Sultan Usmonni qarshisiga turishlikka qaror qilishadi. Endi Usmoniylarni davlat solishlikdek marhalaga yetib kelishliklariga sabab bo'lgan omillarga qaraydigan bo'lsak, avvalambor ular o'z ziyonlaridan oilalari, bola chaqalari bilan chiqishliklari va chiqqandan keyin sargardon bo'lishliklari, darbadar bo'lib yurishliklari bu marhala bo'ldi. Va bu marhala har bir buyuk maqsadlarni o'z oldiga qo'yib olgan jamoatlarga kerak bo'lgan marhalaki Bu marhalani Rasululloh sallallahu alayhi va sallam sahaba radhiyallohu anhumlar bosib o'tishgandir. Bu marhala natijalari shundan iboratki, har qancha sargardon bo'linsa, har qancha uy joydan mahrum bo'linsa, ochlik, iqtisodiy qiyinchiliklar va qom qarindoshlaridan yiroq bo'lishliklar bundayin bir mashaqqatlarga sabr qilib o'tilsa, bundan keyin har qanday qiyinchiliklar, har qanday iqtisodiy ta'ziqlar, uy-joy muammolari hech narsa bo'lmay qoladi. Shuningdek, bu marhala qanoat qilishlik sifatini berib, kiyim-kechakka qanoat qilishlik, yish ichishga qanoat qilishlik, yashashga, sodda yashashga qanoat qilishlik bu darslarni berar edi va bu toifa bu kichik bir guruh mana bu marhaladan o'tgan edi. Shuningdek ular bir mintaqadan boshqa bir mintaqaga sargardon bo'lishliklari bilan birgalikda, darbadar bo'lishliklari bilan birgalikda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bashoratlariga sazovor bo'lishayotgan ediki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar: "Bashiril farrorina bidinihim imanan va ihtisaban min madinatin ila madina va min qaryatin ila qarya." innahum ma'i aw ma'i Ibrohim yawmal qiyamati kahatayn. Dillarini olib iymon bilan savobni umid qilib qochib yurgan kishilarga bir shahardan ikkinchi shaharga, bir qishloqdan ikkinchi qishloqqa qochib yurgan kishilarga bashorat beringki, ular men bilan birgalikda yoyinki Ibrohim alayhisalom bilan birgalikdadirlar qiyomat kuni. deb mana bunday deb qo'llarini ko'rsatkich barmoqlari va uni yonidagi barmoqlarini juplab marhamat qilgan edilar. Ya'ni ular ozgina bir qiyinchilik bilan, ozgina bir sargardonlik bilan, darbadarlik bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga yaqin bo'lishdek bir ulug' sharafga ham erishayotgan edi. Shuningdek, ular hijrat diyorlarida yurishar ekan, ular o'zlarini g'oya va maqsadlarini esdan chiqarib qo'yishmagan edi. Ya'ni har bir musulmonning g'oya maqsadi bo'lgan islom dinini oliy qilishlik, din uchun yashashlik maqsadi ularni maqsadi g'oyasi edi. Va unga ularni intilishi va unga ularni sayi harakatlari ham bor bo'lib, bu ikki narsadan ya'ni g'oya va maqsadni bo'lishligi va unga intilishlik bo'lishligidan kofir mushliklar juda ham qo'rqadigan bu ikki xislat ularga mujassam bo'lgan edi. G'oya va maqsadlar har qancha baland, har qancha oliy bo'lsin, lekin agar unga intilish bo'lmaydigan bo'lsa, yoinki intilish bo'lsa-yu, g'oya va maqsadlar bo'lmaydigan bo'lsa, bu intilish va bu g'oya maqsadlardan hech qanday foyda yo'q va bu g'oya va maqsadlarni oliy qilib olgan u intilishi bo'lmagan yoinki intilishi bo'lgan u g'oya va maqsadlari oliy bo'lmagan toifalardan kofir mushriklar hech ham qo'rqishmaydi. Aksincha, agarchi bir oz sonli bo'ladigan bo'lsa ham, agar ularni maqsad g'oyalari oliy bo'ladigan bo'lsa va unga qarata ularni intilishlar ham bo'ladigan bo'lsa, oz sonli bo'ladigan bo'lsa ham kofirlarni ular larzaga solib turishadi. Kofirlar u guruhlardan uxlamay qo'rqib chiqishadi. Va kofirlar u guruhlarni qanday qilib yo'qotishlik, qanday qilib tugatishlik maqsadida rejalar oshirib, ularni ziddiga hiylayu nayraylar qilishadi. Hattoki ular har qancha portlovchi moddalar ko'p bo'lsin, lekin potoqisi bo'lmasa hech qanday foydasi bo'lmaganini bilganlaridek, potoqigina barcha portlashni amalga oshirishlik uchun eng kerakli bo'lgan bir qism ekanligini bilishliklari bilan birgalikda ular mana bundek bir ummatni potaqishi bo'lgan guruhlarni go'yoki bular hech narsa qila olmaydi. Bular bir kichkina bir guruhdir deb ularni ummatni bir muhim qismligini bila turib, uni inkor qilib va unga mu'min musulmonlarni ishontirishib, bularni qo'lidan hech narsa kelmaydi deb hammani ahmoq qilishadi. Chunki bo'lmasam, agar bundayin kichik bir guruhlarni qo'lidan hech narsa kelmaydigan bo'lsa, nima uchun ular bilan kecha kunduz mol dunyosini sarflab, butun imkoniyatlarini sarflab jang qilishadi. Nima uchun ular agar bir kichkina guruhlarning qo'lidan hech narsa kelmaydigan bo'lsa, katta-katta ummatni qurolsiz guruhlari bilan shug'ullanishmaydi? Demak, asosiy narsa asosiy uyg'otuvchi, asosiy harakatlantiruvchi agarchi oz sonli bo'lsa-da o'zini aqidasini mustahkam tutgan, g'oya maqsadi oliy bo'lgan va bunga intilayotgan bir g'arib, bir kichkina, zaif guruhlardir. Kunidagi Usmoniylarni davlatga asos solishlikdek bir darajaga chiqishliklariga sabab qayerda bo'lsa ham, kim bilan birga bo'lsa ham o'zlarini ustilaridagi zimmalarini, burchlarini ado etishliklari bo'ldiki, ana shu Alauddin salibiylar bilan jang olib borayotganda ularni shovqin suronini eshitganda aqidasi va dini bir bo'lgan birodarlari qiyinchilikda ekanligini ko'rganligida va birodarlari Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihad qilishayotganini ko'rganligida ular mintaqaparastlik qilishmadi. Ya'ni bu Saljuqiylar bularni yurti boshqa, bizlarni yurtimiz boshqa. Yurtimiz agar ozod bo'ladigan bo'lsa, biz yana qaytib ketamiz. Ungacha musulmonlarning qoni to'kilsa, to'kilaversin deb soqqonlik bilan qarashmadi yoinki ular qavmparastlik qilishmadi ya'ni bular bilan bizlarning o'rtamizda qarindosh urug'chilik yo'q-ku ularni millati boshqa-ku yoinki boshqa bir qavmdan-ku deb ular millatparastlik qilishmadi yoinki ular jon umollarini qurbonliklarini ayashmadi balki ular Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek hayot kechirishdi Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek yo'l tutishdiki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, min khayri ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun bi'inani farasihi fi sabilillah يطير على متنه كلما سمع هيئة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانه Odamlar uchun eng yaxshi hayot budurki, bir kishi Alloh yo'lida sakrab minishga tayyor holda otining jilovini tutib turadi. Qachon dushman tomonidan shovqin eshitilsa yoki xavf xatarni sezsa, o'ldirilishi yoki shahid bo'lishi ehtimoli bor tomonga shahidlikni orzu qilib, otini minib uchib boradi degan edilar. Va ular Mana bu hadisga asosan o'zlarini birodarlari din va aqidada bir bo'lgan mu'min musulmonlar tarafga ularga najot berishlik uchun, ularga yordam berishlik uchun uchib borishdi. Va ular keyinchalik ham bu ishlarini to'xtatmasdan, balki islom lashkarini oldida birinchi safda yurishib, hattoinki ularni muqaddimatu sulton, sultonni birinchi safda ilgarida yuradigan guruhi degan nomni olishdi. Shuningdek ular o'zlarini yurtlaridan yiroqda bo'lsa-da, musulmonlarni rumliklar bilan bo'lgan islom chegaralarini qo'riqlashlik bilan birgalikda chegaralar posboni degan nom olishdi. Ha, har bir musulmon har bir o'zini islom lashkariman degan toifaga har qanday joy bo'lsin, har qanday mintaqa bo'lsin, har qanday qavm bo'lsin, kim bo'lishidan qat'i nazar, agar u musulmon bo'ladigan bo'lsa, u uni safdoshi bo'lishligi kerak. U yurt agar islom diyori bo'ladigan bo'lsa, u diyorlarning chegarasi uning chegarasi bo'lishligi kerak. U diyorlarni posbonligini o'z qo'liga olib, islom diyori posboni bo'lishligi kerak va u diyorlarda agar kofirlarga qarshi jang bo'layotgan bo'lsa, u diyorlardagi eng birinchi safda turadigan, eng birinchi dushmanga hamla qiladigan guruhga aylanishlik kerak. Chunki har qachonki ummatni ichida birinchi bo'linar ekan, ildam yurilar ekan, birinchi safda turular ekan, Alloh subhanahu va taolo birinchilikni, martabani, eng ulug', eng katta sharafni ato etadi. Va mana shunday sifatlardan keyin bu xislatlarni oliy bir xislatlarni o'zlariga olishgandan keyin Alloh subhanahu va taolo mulki davlat berdiki, Allohumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir. Ey mulklar egasi bo'lgan Alloh, xohlagan kinga mulkni berasan, va xohlagan kiyingdan mulkni tortib olasan, xohlagan kiyingni aziz qilasan va xohlagan kiyingni xor va zalil qilasan. Xayr va yaxshiliklar sening qo'lingdadir. Sen barcha narsaga qodir bo'lgan zotsan. Endi jamoamizni, guruhimizni mana shunday o'tgan bir tarixdagi kichik bir guruhdan boshlanib buyuk bir davlat, buyuk bir xilofatga erishgan guruhga solishtiradigan bo'lsak, bu guruhdan, bu jamoatdan bizning jamoani hech qanday bir farqi yo'qligini ko'ramizki, yoshi katta, qariya, bechoralar, bir necha yuz oilalar, yetim yesirlar bular bilan hijrat qilishligimiz va bular bilan birgalikda bir yurtdan ikkinchi yurtga, bir mintaqadan ikkinchi mintaqaga sargardon u darbadar bo'lishligimiz va undagi iqtisodiy imtihonlar, mashaqqatlar, qiyinchiliklar, ochliklar u yetishmovchiliklar bu imtihonlardan o'tishlik, o'tishlik bilan birgalikda o'z g'oya va maqsadlarimizni unutmasligimiz va bunga intilishni qo'ymasligimiz, har doim o'zimizni burchimizni bajarib kelishligimiz Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek hayot kechirishligimiz va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va sahobalarni hayot tarzida hayot kechirishligimiz bu bizlarni ular bilan bir xil bo'lgan sifatlarimizki, qayerda bo'laylik, kim bilan bo'laylik, qat'iy nazar agar u aqidada va dinda bir bo'ladigan bo'lsa, biz ular bilan yelkama-yelka turdik va turib kelyapmiz va safda birinchi safda bo'lib kelyapmiz. Bunga Alloh subhanahu va taoloning bergan mukofotlarini ham ko'rdikki va ko'rib kelyapmizki, buni hech kim inkor qila olmaydi. ayniki Sultan Alauddin O'rtog'ilga mintaqalarni mukofot qilib berganidek va o'zini birinchi safda yuradigan qo'mondoniga aylantirganidek harakatimiz tarixida ham amirlarimizni sadoqati va ixlosi va jonkuyarligi qo'mondonlarimizni sher bo'lim maydonda harakat qilishligi bilan Amirul Mu'minin Mulla Umar bizlarga ham mana shunday mukofotlar bilan mukofotlab, qo'mondonlarimizni mana shunday boshqa bir qo'mondonlarga chiqarishligi va bizlarga o'zini yurtidan mintaqalarni bo'lib berishligi ayni Alauddinni qilgan ishlar bo'ldi. Shuningdek, buyuk maqsadlarga bir qadam qolganda afsuski holatlar o'zgarib ketsa-da, biz ana shu burchimizni, ana shu yo'limizni yana davom ettirdik. Biz qayerda bo'laylik? kim bilan bo'laylik qat'i nazar islom sherlari, fidoilari, jonkiyarlari va qurbonlik beradigan bir toifasi bo'ldik. Shuning uchun kofirlar agarchi biz oz sonli bo'laylik, bizlarni uyg'otuvchi, bizlarni bir potoqi deb bilishganliklari sababli bizlarni quvib, bizlar bilan har doim jangda bo'lib turishibdi. hattoinki bir vanadek kichkina bir shaharchani qo'lga kiritganimizda ham buni ular katta bir xatra deb bilishdiki, bu kichkina bir mintaqa katta bir mintaqa davlatga aylanib ketib qolishligi mumkin edi. Shuning uchun ana shu yerni bizga ular ravo ko'rishmadi, bizni u yerga sig'dirishmadi. Va ularni bu qilgan, bu ko'rsatgan ishlari bizni tindirib qo'ymadi, bizlarni to'xtatib qo'ymadi, balki biz undan da katta qadam tashladikki, biz bu yerda uxlab yotgan mujohidlarni, uxlab yotgan ummatni uyg'otishlikka sabab bo'ldik. Ya'ni ustozlarimiz, qo'mondonlarimiz va fidoi birodarlarimizning mehnatlari va harakatlari sababli uxlab yotgan, g'aflatda yotgan bir mujohidlarni uyg'otilib, dushman qarshisiga mushrik kofirlar berkinib yotgan, berkinib ish qilayotgan ilonlar qarshisiga bu birodarlarni tayyorlab qo'yildiki, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo ayniki Usmoniylarga bergan mukofotlarini buni evazi qilib inshaalloh bu jamoatga inshaalloh beradi. Darsimiz oxirida Usmoniy xilofatini ba'zi bir ijobiy taraflarini Aytib o'tamizki, to'yinki kelgusi darslarimizni shavq bilan o'rganishlik uchun avvalambor aytib o'tganimizdek, bu ismoniy davlatiga Alloh subhanahu va taolo islomiy xilofatdek bir sharafni nasib qildiki, bu islomiy xilofat Misrda faqatgina ramziy bo'lib qolgan, qo'lidan hech narsa kelmaydigan bir xalifa shaklida edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu xilofatni bir kuchli, bavuqor, haybatli qilib bu Usmoniy davlatini, Usmoniylarni qo'lida yana tikiladi. Alloh subhanahu va taolo bergan ikkinchi fazilat shu ediki, Bizantiya imperiyasini, Rum imperiyasini tugatishlikdek baxtga sazovor bo'lindi. Va bu bilan Konstantinopol qo'lga kiritilib, uni nomi Islom bo'l deb nomlandi va unda azon sadolari yangray boshladi. Bilan birgalikda jihad bayroqlari, fath bayroqlari Sharqiy Yevropaga, Gresiyaga, Bolgariyaga, Ruminiyaga, Serbiya, Bosniyaga, Yugoslaviyaga, Balqon diyorlariga kirishlikdek bir ulkan ishlar ro'y berdi. Shuningdek, Avstriyaga, Italiyaning shimoliga islom kira boshladi. Shuningdek, u yerlardan jizya va soliqlar olinar edi. Shuningdek, Usmoniylarga berilgan yana bir fazilat shu ediki, ular o'zlarini musulmonlarni himoyachisi deb bilishganligi sababli barcha musulmonlarni dodi faryodiga madadgoriga aylanishdi. Ular Afrikani shimoliy sohillaridan Libiyadan to Marokashgacha ular lashkarlar bilan u yerlarni himoyalab turishdi. Hattoki Buxoro, Termiz va Toshkentni Nahr diyorlarini himoya qilishligi uchun u yerlarga vaziri difosi boshchiligida lashkar jo'natdi. Kuningdek Usmoniylar Iroqdan va Turkiyaning sharqiy tomonlaridan Safaviylar, ya'ni shiyalarni hamlalarini daf qilib turishdi. Kafkaz diyorlarini himoya qilishdi va shuningdek Portugallarni Qizil dengiz sohillaridan quvib chiqarishdi. Arab dengizi, Hind dengizlari atrofidan quvib chiqarishdi. Shuningdek, Usmoniy davlati madaniyatda kuch-quvvatda islomiy davlat tarixida ko'rmagan bir yuksak darajalarga chiqdiki, Usmoniylar ana shu Konstantinopolni devorlarini 2 kilometrdan otadigan 2 tonna og'irlikdagi o'qni otadigan zambaraklar bilan qurollanishib, ularni vayron qilishlikdek bir darajalarga chiqishgan edi. Shuningdek, Usmoniylar mingdan oshiq kemalar bilan, zambaraklar bilan qurollangan bu kemalar bilan Yevropa sohillariga va ularni portlariga hujumlar qilib turishar edi. Hattoinki 18-asrlarda Sultan Abdul Majidni davrida O'rta Oq dengizi Usmoniy dengizi deb nomlanar edi. islomga bo'lgan g'ayratlari va hamiyatlari shunchalar kuchlik ediki, Qizil dengizni Bahrul Haram, Haram dengizi deb nomlashar edi. Ya'ni ular salibiy kemalariga, hattoinki tijorat kemalariga u dengizni harom qilishgan edi. Toyinki Jidda shahrini oldidan biron bir salib kiris o'tmasin deb buni Haram dengizi deb atashar edi. Ya'ni ular mana shunday bir haramni chegarasi bo'lgan bir dengizni suvini kireslar bilan iflos bo'lib qolmasligini xohlashgan bo'lsa, Allohu akbar endi bo'lsa oli Saudni qo'liga kelganda u yerdan turib islom diyorlariga, Afg'onistonga, Bag'dodga kruzlar uchiriladi. Oli Saud Yevropalik Yahud va Nasorolarga, dinlarga va o'zlarini fosiq fozillariga fisq va fujur, ayshi ishrat qilishliklari uchun u yerga oromgohlar qurib berishadi. Mana shunday Usmoniylar ikki haramni himoyasiga juda ham ahamiyat beradigan va unga infoq ehson qiladigan va ularni obodonlashtiradigan, ta'mir qiladigan bir davlatchilar edi. Va shuningdek ular hojilarni yo'llarini osonlashtirib, ularni hepsi himoya qilishgan va shuningdek masjid va madrasalarni qurishib, islomga o'zlarini salmoqli bir xizmatlarini ko'rsatishgan bir islomiy davlat xilofat egalari bo'lib o'tishdi. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köp harlendin Uygan indi ey Müslüman Yalan gel denip üzün Ötmez buldu aytar sözün Besinde aç aç aç közün Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon shayton seni yenga oldi qalbingga dunyoni soldi musulmoncha noming qoldi uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Haddan açtı bu Kafirge kofirga nefretin nafrating, xatarlidir bu holating, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on indi ey musulman qochib ko'p köparlendin uyg'on indi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihad umid qilar uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon yurma turli ifna qilib birodaring dushman bilib dushman qarab turar kulib uyal uyal ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon paymol bo'ldim nomi soring jamla bunga e'tiboring ko'rsat endi qo'lda boring uyg'on endi ey musulmon g'aflat shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilanmay qo'lingga ol, jon bersang ham diningda qol, diningda qol ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon